cu slujitorii tăi, o Doamne, acum pe altar îți prezentăm smerite daruri de vin și pâine, prin care cinste și închinare îți dăm. Smerite daruri de vin și pâine, prin care cinste și închinare îți dăm.